Me dice que opere, yo que fácil me desespero Ya te quiero ver, no sé por qué entre moda y un pero Me cuenta entender que cuando la beso más la quiero No quiero vender mi alma por el maldito dinero que quiero. Que brille sola, mami. Que destaque en el party. Me relajo en mari, no está y esto pa' mí. Que brille sola, mami. Que destaque en el party. Me relajo con mari, y pali pa' mí. Más y dile a eso que yo ando en otra Que no sufro por todo tanto haciendo otra cosa. Me busqué el peso, me saqué la lota No estoy en mujeres, estoy pendiente a mi tropa Tenerla del año y no hacer daño Pero al que te toque vamos y lo perchamos Gastando los chavos mientras duplicamos No eres mi amigo si eres en la cuesta ya hay más de seis cero Cuando llegas tú me esperas como un cuero Baby, ya, no te puedo olvidar No sé qué me hiciste, era una vallada Te quiero conmigo, vamos a fornicar O vamos a enrolar, vamos a pasear Toma mi vaso de Para mí no vamos para el Te quiero hacer feliz, desde lo poco dormir A ti te hago venir, más. Los pequeños Un beso a mí no es el que me cuida del cielo. Ya no sufro tanto, no necesito consuelo. No lo veo del alto, ya nunca más toco el suelo. Volvamos a volvamos a rolar. No lo veo del alto, ya nunca más toco el suelo. Cuando estoy contigo, pongo no molestar. yo me gato el tigre y te mando a brindar. Tintar un pa' frente al mar. Cuando tú estés sola y hasta la oscuridad. La mire y conectar, la cruz de mi granja. Si tengo que esperarla, mami la espero. El cuello congelado más. Sub cero, en la cuenta ya hay más de 6 Cuando llega tú me esperas con mi cuero. Toda MJ, la banda. <laughs> Tan Music.